حدیث هشتاد و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما بین بیتی و منبری من رياض الجنتی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند میان خانه و منبر من باغ از باغهای بهشت است در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمانان را آگاه می کند که ای مسلمانان آگاه باشید بین خانه من و من برم باغ از باغهای جنت است هر کس در آنجا دو رکعت نماز میخواند گویا در باغ از باغهای بهیشت نماز خوانده است ان حدیث از کتاب صحیح بخاری